Iskaichunka hukniyoh KAH kapitulo. Wakcha BIUDAPA ofrenda juzganmanta. Jesús mi ofrenda churananku baulman, apukunapa ofrenda churasjanta. Hawarirjatagmi, iskay julgichakuna, churaj huakcha tapas Chayminerja. Chigaptapunim Wak wakcha BIUDAM Llapayan apukunapa Mantapas aswan achkataqa churaykun. pucho Pucho qullqillankutam Churarja, Wak viuda Michaja, wak chakayninpi mantienikunanpaq y llapallanta huykun. Templo kanan kananmanta. Kuyayllapaq rumikunawan hinaspa Diosman Regalasja sumaq adornokunawan, manta templomanta wakinkuna rimaptinkum Jesús nerja. Kay hawasqaykichikunatam amuq punchawkunapi tuñichinqaku. Manam perjas pirqasqaqa Jesús kutimunanpaq tukui ima manta. Jesús tam tapuykurqaku. yachachiko, kai kay nisqaykikunaqa kanga ima kanga manarach kuna nispa. Chaime Jesús ñataq Allinta yanhataq pipas Kichikman. Achkaqmi amunqaku ñuqapa sutiypi, ñuqam kani Cristo, ñam tiempuqa Cheramunya, nispa. Ichaga aman kichikcho. kichikcho. Guerrakunamanta hinaspa chaqwakunamanta uyarispaykichisqa ama kichikcho. Chaykunaqa puntatam susedikunan, ichaga kay tiempuqa manam tukunjarachcho. Huk mi huk ka huklaw nasyonwan. Chaynata huk gobiernopas huklaw gobiernowan. Tukuy nastimpim kanga, kuna. terremotokuna, kuna, inaspa unquykuna. Cielokunapipas kanga pak hatun señalkuna. Ichaqa manaraq chaykuna pasakuchkaptinqa, presuchasqa inaspa ñakarichisqam kankichik. Uñunakunanku wasikunaman ka kaspam, karcelasqa kankichik. Ñuqaraykum juzgasqa kanaykichikpaq raykunaman hinaspa gobiernokunaman pusasqa kankichik. Chaykunaqa sucedesumkichik, ñuqamanta willakunaykichikpaqmi. Amam yuyaymanankichikchu, imam rimanaykichikmantaqa. Inimiguykichikunata upallachinaykichikpaqmi, inaspa mana imanasunaykichikpaqmi, yachaywan rimanaykichikpaq palabrakunata tam, nikichiktam, taita kichik, amistalay ya hinaspa amistalllaykichik kichik, chaymi wakin nikichik chichnesun kichik. Ñuqaraykum pas, runakuna kichik Chaywanpas, chuk Kichik pas manam chinkanqachu. Pipas takyaqmi kawsayniyuqqa kanqa. Jerusalempa muyuriqninpi trupakunata qawarispaqa, Chayllaqta machinanku tiempo chayaramusqantami yachankichik. Hudialaopi kaqkunaqa, urqukunamanya ayqichunku. Jerusalén llaqtapa chawpinpi kaqkunapas lluqsichunkuya. Chakrapi kaqkunapas amañaya llaqtamanqa kutiykuchunkuchu. Chay punchawkunaqa Diospa kastiganan punchawkunam, kanja Biblia nisqankuna kumplikunanpaq. Imaynaraq kanjaku chay punchawkunapi wiksayoq, Otag ñoño mi conaja Dios kay mi, kastigaptinmi, llakikuyllaña kanja. Espadawanmi jaco Llapallan nacionkunamanmi presuchasqata pero Mana judío kaq runakunañam, Jerusalén llaqtataqa munaychakunqaku. Chaynaja kanja, mana kunapa runakunapa munaychakusqan tiempo pa imainam imaynam manta. kunam kanja entipi, killapi hinaspa lucirukunapi. Kay pachapipas nasyon nintin runakunam mana ima rurakuytapas atispanko, mancharis hallaña kanjako, lamar huchapa hinaspa kunapa haparininwan. Runakunam wañuypa patampi hinaña kanjako mancharikuymanta, kay pachapi tukuy imapa pasananta suyaspa. Siolukunapi tukuy ima kajkunapas katkatatanjam. Inaptinmi runakuna rikuanjako, Atun atiyniwan hinaspa kancheriniwan puyupi amuchkaqta. Chaykuna pasakuptinqa, Kalpanchakuspaya Hawarikuichik. Librasqa kanaykichikqa hichpamuchkanñam. Chaynata kairik chanachita nerja. Hawarichik igo sachatawan llapallan sachakunata. Yachankichiknyam yachankichikñam puquy ichpamusqanta. Chaynam nisqaykuna ya yachankichik, Dios pamus chakunanja Chigapta Chigaptapunim nikichik. Tukuy kaykunaqa kai mira kai mira Si chinkachkaptinmi. Cielopi kunapas chaynataq kai pachapas chinkarunqam. Nisqaykunam ichaqam mana hawakuichik. Allintaya me Yanqañataqmi visyukunapi, machakuikunapi, Inaspa kay pachapi imapas kajkunapi afanakuchkaqta qunqayllamanta chay Tariramosun Kichikman. Kay pachapi llapallan runakunataqa tuqllahinam qunqayllamanta Hapiramunha. Listulla kaspaya, tukuy tiempupi Diosta mañakuychik, tukuy dios manta lluptinaykichikpaq. Chaynapi Diosmanta hamuq runapaq Jesus Jesús me Punchaupeja templupi achachech. Tutankunallataqmi olivos muhuman riq chaypi samananpaq. Sapa tempranunñataqmi runakuna riqku temploman Jesuspa yachachisqanta uyarinankupa.